Пам'ятає, кілька років тому трохи не збожеволів від гуцульського танго та червоних маків, які з інфекційною швидкістю поширилися в Києві. Він мугикає ці мотиви бездумно. Здебільшого в той час його голова зайнята якоюсь архітектурною проблемою. Але іноді, як оце зараз, виспівує від надміру почуттів. Ірина від того мов би, вся стислася. Її охопила якась дивна тривога. Її майже лихоманило, і вона сама не знала чому. Адже за весь цей місяць жодного разу не зустрілася з Сергієм. Їй здавалося злочинним зустрічатися з ним тоді, коли за нього клопочеться чоловік. Сергій теж хотів поїхати з Тищенком, але його не відпустили. І ось тепер повернувся Василь, і їй чомусь страшно, страшно його радості, його щирості. Після довгої розлуки він завжди отакий ніжний, трохи сентиментальний, трохи ніяковий. Його запліскує гаряча хвиля грубуватої любові якої він соромиться, аби вона не прийняла її тільки за чоловічий голод. Через все це й не знає, як до неї приступитися. Вона чомусь уявила, який він ніяковий з іншими жінками, і усміхнулася в думці. А може, це й не так? Може, він теж прикидається? бо багато залежить від жінки, партнерші, як кажуть тепер. Водночас вона почувала, що він їй чужий. Ось не було його місяць. Вона навіть думала, що, може, за цей час у ній щось переміниться, вернеться назад. І тепер бачила, що не вернеться ніколи, що це чужа людина від якої вона не хоче нічого, аби тільки він не обіймав її. Ой, як їй було страшно обіймів цього широкоплечого чоловіка з важким обличчям, щіткою волосся на голові і двома пучками жорсткого волосся, що виглядало з ніздрів. Вона кришила на сковороду картоплю, чистила редиску а він тупав без діла по кухні. Вони кілька разів зіткнулися, і обоє знову почувалися трохи ніяково. Вона внутрішньо стискалася, коли думала про те, що кожну хвилину він може переступити оцю свою ніяковість і з сміхом та жагою ухопить її в обійми, не дочекавшись навіть вечері якою вона немов одгороджувалась від нього. Адже він не тільки ніяковий і ніжний, а й невситимий і палкий. Він прагне її завжди і скрізь, загоряється від одного погляду, від одного доторку до неї, навіть у найневідповідніших місцях, в кінотеатрі, в гостях, і тоді чекає щоб скоріше кінчилося кіно, і вони пішли. Їй була дивна його жага. По справжньому пробудилася в ній жінка тільки недавно, але це не відштовхувало його від неї. І тепер вона розуміла власну скутість, але не могла збагнути його ніяковості, котра йшла од найпростішого. Йому здавалося, ніби вона сердиться за те, що він залишив її на такий довгий час. Чого він нічого не запитає? Хіба не бачить, думала? Їй здавалося, що навіть повітря змінилося в кімнаті, стало сухе і наелектризоване. Вона аж гнівалась на нього.